Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бір бөлімімен сіздермен біргеміз өткен бағдарламада мәриямның қонақ үй асханасында даяшымен әңгімесін жариялаған едік бүгінгі бағдарламада да мәриям қонақ үйдің залында корай мырзамен танысты енді осы диалогты талдап көрейік мәрхаба Сәлемәтсіз ба? мәрхаба Nasılsınız? Сәлеметсіз бе? Қал жағдайыңыз қалай? тешекүр әдерім! Иім Сіз насылсыныз? Рахмет, жақсымын. Сіздің қал жағдайыңыз қалай? тешекүр әдерім! Ben де иім Рахмет! Ben de Jaksım'ın. Benim adım Meryem. Menin adım Meryem. Benim adım da Koray. Menin adım da Koray. Çok memnun oldum. Öte kuvanıştımın. Ben de çok memnun oldum. Men de öte kuvanıştımın. Mesleğiniz ne? Mamandığınız ne? İnşaat mühendisiyim. Ya siz? құрылыс инженерімін ал сіз ше Yakında üniversitede öğrenime başlayacağım. Жақында университетте оқып бастаймын. Size başarılar diliyorum. сізге табыс тілеймін Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Рахмет, сау болыңыз. сау болыңыз ардақты тыңдаушылар диалогты тыңдадыңыздар мәриям қонақ үйдің лоббиясында корай мырзамен танысты сәлем беріп әңгімелесе бастады басқа тілдерде болғаны секілді түрікшеде де сәлем бергеннен кейін екі жақтың бір бірімен танысуы керек мәриям өзінің есімін атағаннан кейін қарсы алдындағы адам да оған өз есімін айтты осыған орай мәриям чок мемнун олдым яғни өте қуаныштымын деді корай мырза да дәл солай танысқанына қуанышты екенін білдірді кейіннен мәриям корай мырзадан қандай қызметте жұмыс жасайтынын сұрады корай мырзада да құрылыс инженері екенін айтты мәриям болса жақында университетте оқи бастайтынын тілге тиек етті диалогтың соңында екеуі де бір бірімен қоштасып «Хошча қалын яғни сау болыңыз деді ардақты тыңдаушылар бағдарламамыздың аяғында сіздерге бүгінгі сабағымызда кездесетін кейбір сөздердің оқылуы мен мағынасын қайталап тыңдатамыз насылсыңыз қал жағдайыңыз қалай Иім жақсымын адыңыз не атыңыз кім мемнун олдым. өте қуаныштымын Хошча Сау болыңыз қадірменді тыңдаушылар келесі аптада кездескенше сау болыңыздар хошча қалын түркше үйренеміз